ศาครูบาอาจารย์ ที่ดำเนินงานศพหลวงพ่อคำเขียน และก็ขอจะเดินอยากโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานหลวงพ่อคำเขียนและก็วันนี้ก็ ได้ขึ้นมาร่วมได้มาแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแั่นนี่ก็ได้ขึ้นมาอีกนั่นก็ถือว่า อยากโยมพระเจ้าประสงค์ เพื่อจะหาธรรมิกหลวงพ่อคำเขียนท่านได้แสดง ทำครั้งสุดท้ายแจกพวกเราสเพสังขาราอนิจจาสเพสังขาราทุกขาสเพธรรมาอนัตตาท่านอาจารย์วิทยากรอาจารย์นดไอเกินให้คุยอะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่ได้เคยพบได้เคยอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนก็จะขอพูดสั้น ๆ เคยอยู่ร่วมกันกับท่าน อยู่เมืองเลยปราบริยานเดี๋ยวนี้เป็นราชพัฒเลย เคยร่วม กันจำพรรษา โดยเฉพาะท่านไปอยู่ป่าพริยานก่อน ท่านไปอยู่สองพันห้าร้อยสิบนะครับกับผมเองหรืออาตมาก็ได้ขึ้นไปสสอองพันห้้ารยิบสอง ไปอยู่ป่าพริยานอาจะพัดเมืองเลย และก็ได้อยู่ร่วมกันในช่วงไม่เข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษา ท่านก็เลยไปจำพรรษาปีหนึ่งสองที่บ้านบุโฮมนี่ผมเนี่ยก็เคยเลยอยู่กับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อบุญธรรมและกับพระหลายลูกปีนั้นหลายลูก สิบกว่าลูกมีทั้งเนนมีทั้งแม่ชีพอออกพรรษาเนี่ยท่านก็ได้กลับมาที่ป่าพุทธยานก็อยู่ร่วมกัน ฉะนั้นก็ถือว่าน้องพ่อคำเขียนตั้งแต่ท่านยังนุ่มก็เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเอาจริงในเรื่องการปฏิบัติธรรม เรื่องการเรื่องงานเป็นคนจริงจริงมากๆาะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าปาลบแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จ การงานทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นการทั้งท่านจะเป็นมีการฝีมือเป็นการที่ก่อสร้าง ไปอยู่ป่าพริยานมีการก่อสร้างกุฏิวิหาร ท่านเป็นผู้ออกแบบ เป็นผู้ที่เป็นช่างทำกุฏิแต่ไม่ไม่ทำสวยงามอะไรหรอกสมัยก่อนก็อยู่แบบ เป็นฝากเดี๋ยวนี้บางคนคงจะไม่เข้าใจคำว่าฝาก กุฏิสับไม้ไผ่ ปูแล้วก็กั้นข้างบนก็ไอ้มงหาคามงอะไรนี่ท่านเป็นคนที่ทำจะเป็นทำให้พระทำให้แม่ชีเป็นช่างนี่คืออยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ที่บุกงานทุกอย่าง ปฏิบัติก็เอาจริงการงานทางการก่อสร้างเขาก็เป็นผู้หนึ่งในสำนัก ฉะนั้นก็อยู่ร่วมกันเคยอยู่ อยู่จำพรรษาทุกวันกับท่านมันปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด โดยเฉพาะปีหนึ่งหกจำพรรษาอยู่รวมกันสี่ลูกแล้วพอดีออกพรรษาแล้วก็ทางเมืองเลยทางผู้ว่าทางสสประชาบุญญาเนตสมัยนั้นไปขอที่วัดสร้างเป็นจะสร้างวิทยาลัยครู ทางเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าสีหนาถก็อนุมัติต่อปีหนึ่งหกก็ได้ย้ายวัด จากป่าพริยานเก่ามาทางทิศใต้บ้านกำเนิดเพชรเข้ามาทางเมืองเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นวัดอยู่นี่คือมานี่ท่านก็บุกงาน สร้างกุฏิสร้างศาลาย้ายกันมา ขุดบ่อน้ำอะไรอะไร หลายสิ่งหลายอย่าง มาย้ายมาสร้างวัดใหม่อยู่ที่นี่รู้สึกว่าท่านลงแรงมากลงแรงพาติกสุสมณเณรขุดบ่อน้ำสารพัดอย่าง ลงแรงมากนะครับ โดยเฉพาะ ช่วงสมัยอยู่เมืองเลยนะมันอัตคัดขัดสนลำบากมากไม่เหมือนปัจจุบันนี้ในวัดในวาไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีเดินบิณฑบาตก็ลำบากก็ไกล ันไม่สะดวกสบายมันเหมือนเดี๋ยวนี้ แต่ก็รู้สึกว่าสู้กัน พอหนึ่งเจ็ดก็อยู่รวมกันหนึ่งแปดนี่ก็แยกกันท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดชนประธานกับหลวงพ่อเทียน กับผมเองอาตมาก็ไปจำพรรษาอยู่ที่อำเภอบ้านผือพุทธบาทโบบกจังหวัดอุดร ตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ได้จำพรรษาด้วยกัน แต่นอกพรรษาก็ร่วมกันมาร่วมกันเป็นประจำแต่ที่นี่ก็ได้มานอนวัดธรรมไฟ พอกำนันพอกำนันเก่าถ้ามาไฟท่านมาอยู่ถ้ามาไฟเนี่ยก็ได้ขึ้นมารวมท่านแล้วพอกำนันนี่เป็นคนที่ขยันมากสลาเออกุฏิหลังใหญ่อยู่ที่ แต่ก่อนอยู่ที่นี่ พอกำนันนี่พระยังไม่บินออกทบาทไม่ออกบินทบาท มาทำกุฏิแล้ว ถือเลื่อยถือค้อนมานี่รู้สึกว่าเป็นคนที่เอาใจใส่จริงๆพอกำนันท่ามาไฟยังมีชีวิตอยู่นั่งอยู่ฉะนั้นก็ถือว่าหลวงพ่อคำเขียน เป็นผู้ที่บุกเบิกทุกอย่าง เป็นสุกโตก็ตามทำไฟก็ตาม ฉะนั้นก็ถือว่าแม้กระทั่งการปฏิบัติการสั่งสอน อบรมญาติโยมสอนปฏิบัติธรรมท่านนี้ก็เป็นผู้ที่ มีปฏิปทามีเทคนิคที่สั่งสอนที่ญาติโยมเข้าใจปฏิบัติได้ตามดีมากอย่างที่เรา ได้มาร่วมกันอยู่ที่นี่ได้ยินได้ฟัง ฉะนั้นก็ถือว่า เคยคบกันมา นานก็รู้สึกว่า เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพน่าเคารพมากมาน่านับถือมากมา ที่นั่นก็ถือว่าผลงานที่ท่านจะเป็นงานปฏิบัติธรรมงานแสดงธรรมแม้กระทั่งการก่อสร้างวัดวาอาราม อย่างที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นผู้ที่มีผลงานมากๆฉะนั้นในชีวิตที่ท่านประพฤติพรหมจรรย์เพศบรรพชิต ก็ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ มากๆมีลูกศิษย์ลูกหา มีญาติโยม มีบริวารมากพอสมควร ฉะนั้นก็ถือว่าชีวิตที่ท่านได้ทำชีวิตที่ได้ประกอบ ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทุก ๆคนได้จารึกได้เห็น แต่ก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วหมายถึงว่าหลวงพ่อกับเขียนเป็นอดีตไปแล้วเหลือแต่ความทรงจำและข้อวัดปฏิบัติที่เราได้กระทำได้สืบทอด ฉะนั้นวันนี้ที่เรามาหหลายวันแน่ ท่านแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้าย ที่ให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าแต่ชีวิตไหนๆก็แล้วกัน ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่กีรังยั่งยืน พระเจ้าพระสงฆ์พระเถรเนนชีญาติโยมก็เหมือนกันทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ เที่ยงแท้แน่นอนถาวร นี่เป็นสัจธรรมความตาย เป็นสัจธรรมที่สุดที่สุด แต่เราไม่ยอมรับฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้เรามาร่วมกันสาธยายธรรมสวดธรรมจักรกปวัตนสูตรมาทำวัด มาร่วมงานศพกับหลวงพ่อนะครับที่เดี๋ยวผมอาตมาคุยอะไรเล็กๆน้อยๆก็สมควรเกี่เวลา